<clears throat> Noćas ćemo uz Allahovu pomoć početi govoriti o šartovima la ilaha ila la. Islam kričanski kažu da ima sedam. Šartovi, a šta je šart, šart da bi nešto bilo ispravno? U protivnom, ako se ne ispuni, neće biti ispravno. Pa noćas kaže Prvi ćemo dio raditi, a to je značenje riječi, to je poznavanja, poznavanje značenja riječi da ila ila ila. O ovim stvarima ne da treba govoriti 24 sata, ne da treba, nego treba učitati život. Zbog čega? Jer nepoznavanje značenja riječi la ila ila ila, Mohameda Rasulullah, šta može povući za sobom? Poznavanje, to će sradimo ovog šehadeta, On čovjeka u dženet ljudi. <laughs> Jednostavno. A nepoznavanje ovog šehadeta, znači stvarno značenje, ovdje ono mi sedam govorim u prvom, a to je Fadar enehu la ila ila ila. da nema Boga osim Allaha. A ovdje radimo pod značenje te riječi. Zbog ovih stvari Allah stvorio nebesa i zemlje. Ljude, sve. I ovdje je došlo u naredbi fa'alan ennehu la ilaha illallah. Reci da nema Boga osim Allah. Znaj, stvari znaj, neku kud nego fa'alan, znaj da nema, a ovdje znaj kad Islam svišnjaci je far svakom čovjeku da ovo spozna. Da ovo la ilaha illallah znači da se ti, jer to znači da ti svojim šehadetom nakon što razpoznaš, sa tim svojim čistim teohidom priklanjaš se nekom ko ne zna to gospodara. To je znak da niti ne znaš la ilaha ilaha. <laughs> to znači, jednostavno, jer ti da znaš šta je la ilaha ilaha i sve ono što taj, što taj šehade, što mu prijeti da ga nakrni, da ga razvali, ako ti to pustiš, ti onda ne znaš što znači la ilaha ilaha. Jer sada, u, a sljedeći, znači, a druga stvar, zamisli da ti ovaj šehadet, <clears throat> i to je veća klopka u kojoj mnogi upadaju, da ovaj laj, laj, laj, laj, hoćeš da uzdigneš, i nije ti je da uzdigneš, slušajte me dobro sad, da bud, da, šta, jer ovo značenje laj, laj, laj, laj, nije to samo ti govoriti, ali mi to znamo, nego, ovo značenje, prvi dio, šatla, laj, laj, laj, laj, znanje, jeste da sa ovim šehadetom ti hoće da utižeš Allah u vriješnu zemlju, tako? To nam je obaveza. Farz! Da Allah da riješ bude godina. I zamisli sad, da li čovjek koji zna da je da je da želi da utiže Allah u na zemlji sa čovjekom kome ni na kraju pameti nije da utiže Allah u vriješnu zemlju. <laughs> Nema teorije. Jer mi dvojica su šta? Isti Ni jedan ni drugi ne znaju što je la ilaha illa Allah. Oni imaju samo asu taj šehadet osnovnu. Klanjaju posle daje zekat i to je to. A šta je sa uzizanjem ovog la ilaha illa Šta je sa djeljenjem tog znanja od la ilaha illa Allah? Kaže Allah te barake od ta'ala Illa men šehide bil haqqi wa hum ja'lamu. Kaže moći će samo oni koji istinu priznaju. To je oni koji znaju. Zar može čovjek koji poznaje značenje riječi la ila ila la da hoda mirno po ovim zemljama a da, mu, da se nikad nijednog momenta ne pita subhanallah Allah ne dozvoljava da se krade Allah ne trpi zulum ne da zulum, ne voli nepravno ne voli nevjernike, ne voli mušike ti dođeš od rana sun pištoj u tebe, u tebe. Zar ovaj šehadet kod tebe nije probudio da ti jedno ne da ti budeš taj, nego da tom čovjeku Allahu šelje sudi, a nije izoren u sred. Da ne bi pobrkali račune. Jer ne, znaš, ne možemo mi koristiti šeljak, a ne da starivanje svojih strasti, nešta, ne. Nego da taj, što ne znači se policije, kažeš mu, slušaj čovječe, danas je smjena, ti više nisi na dužnosti, jer ako ćeš početi hladati, I kad je halifa kaže, drugčije malo, da čuvamo svoje granice u ribat, ali na više kad najde musliman sa bradom, da spustiš tu palicu i kako, a na ovamo s leve strane, samo traka za mušike. To je njihova traka. I on tamo idu. A ova velika to za muslimane. To sve sluši, sklonio. Ovo je značaj ila ila ila. ila. A ne da sjedneš i da ti imaš dobru platu, imaš pojest, imaš popit, Allah te uputio i ti sjediš u svojoj kući i kažeš, ne možemo, šta ćemo, kućemo, njih je trojica, njih je pel. Jedan iskren kad uputi Allah u dobu, znaš šta može raditi? Znate što može raditi? Može čudo napraviti. Jedan iskren. Jedan, samo, samo jedan Allah u ako iskren i on digne ruke, kaže gospodar moj, draža mi je smrt od ovog što mi ne Pomozi me da i da im srtarci. Nikad nisi izgubio. A sve ovo radi kod tebe ovaj šehade. La ilaha illa la. Uprotivno, onaj ko ne zna i ne zna stvarno značenje ovog šehadeta la ilaha illa la, kako će se takav boriti za uzidanje u vla ila ila? <laughs> kako će kad ne zna? Jer on ne zna ili neće da zna. Jer bit našeg stvaranja na ovoj zemlji jeste šta? Ono što su svi poslanici govorili, vjerovjetiti, svi su govorili šta? Kažu, ja kao mi abudullahi malekom min ilani vajru. Kaže, o narode moji, Svi su govorili. Kaže, Allahu se klanjajte. Vi i drugog Boga svi njega nemate. Za značenje la ila ila la, kao što mnogi danas kriju ga sebi i neće ljudi, ljudima da obznane, da im kažu ljudi, recite la ila ila la, oni reći. On njima kažu, nemojte piti, <laughs> To je haram. nemojte krati. To je haram. Nemojte lagati. Haram. Ili koje je džirlo plakate, činite dobro drugima. On je prosufijski, dobro prosufijski od jednostavne plakate. Pozivanje. Nije, nije, niko nije kriv. A nigdje nisi vidio na ovo džirlo plakati. Recite la, la, la, la, da nema bodnostima la. Ne govorite neistinu jednostima, svoji trojica su. Ne, lažite. Gdje su te plakate? I nešto ovdje ne vidimo. Da ustane onaj sa čulafom, da kaže, čim ti ustali malo, rođi ti danas, svima kamera, svima, i na handelila, tako, tako, tako, tako, ovako je radio, malo poslanjiki, daj na veselam, nula veselam, i ja mora. Hvala, nema drugi. Reste, daj, daj, daj, daj, daj, Svijena, svijente me, jesme, brigi. Nego je najmudriji da budeš mušik. Jel? To je najmudriji. I dan, dan je onda ti dok nisi počeo tucati ajat sa njim niste prošli. Dok mu nisi počeo čestitati i onda te Allah iskuša da uđeš na njihove grobove pa im se moliš. Eto sad. Što? Prepustio te Allah u njima. Ti znaš da la ilaha ila Allah nemaš ti pojma. Jer za la ilaha ila Allah se daje glava, braćo. Za ovo la ilaha ila Allah daje se sve. Kad uzviš mi kaže i metima svojim životima svojim. Ho, drago je jedno i drugo osim njegovom robu. Mi hoćemo i mjetke, hoćemo i živote, ali žene. Mi <laughs> nećemo ovdje. Hoćemo i ovdje, ako dođe dobro, handula. Ako ne dođe, opet dobro, handula. Jel, šta ima ovdje? Jer mi živimo za la i la i la. Zašto? Zato što smo ga spoznali. I čim ovo spoznaš, nema tu više igre i kocke. Jel, Vidi i kaže, nije trojica samo, eno, nimber, pisao je nam, upućemo i vama. Odgovorit ćemo, inša Allah, tjela, daćemo im odgovor, lažu, Allah mi na Allahovo poslanike sa ovim sredom. Dalje li lažu? Pa ne, znaš to, u suštini ono, nije pogrešno. Ali, I oni kažu bez potrebe. Imamo potrebe. Ne, ne, to je, ne treba im dozvoliti da tako razgovaraju, ne, ne, na to ne nacijeraju. Oni onda drugu stvar govore, oni govore onda da ova zajednica koja predstavlja islam muslimane je zajednica kakva je bila u vrijeme poslednika sallahu sallam. Isti normalno. To li govori? To su teške riječi. Veoma teške riječi. Ali ne. Da ti kažem. u tom šehadac je prvi šar, prvi šar koji podrazumijeva negaciju obožavanja bilo koga osim Allaha te barek. Govorimo o znači, šartovima la ila ila rabbi koji su došli prvi šart, a to je znanje. Znanje, poznavanje te riječi. Znači, la ilaha. La je negacija. Nema ilaha, je Bog u arabskom. Nema drugog ilaha, ni jednog, kad kažeš la u arabskom, tačka. Nema drugog božanstva ila Allah. Osim Allaha. I kada ovo kažeš, ako si spoznao ovo, da li je čovjek koji ne mari uopšte da vama... Noća ćemo za lahom pomoć. Počet govorit o šartovima la i la i la. Islam kričan kažu da ima sedam šartovi, a šta je šart, šart da bi nešto bilo ispravno. U protivnom, ako se ne ispuni, neće biti ispravno. Pa noćas kaže, prvi ćemo dio rad, a to je značenje riječi, to je poznavanja, poznavanje značenja riječi da je da je da da. O ovim stvarima ne da treba govoriti 24 sata, ne da treba, nego treba učitati život. Zbog čega? Jer nepoznavanje značenja riječi La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, šta može povući za sobom? Poznavanje, to ovo će stradimo, ovo šehadeta, uvodi čovjeka u dženet ljudi. <laughs> Jednostavno. A nepoznavanje ovog šehadeta, znači stvarno značenje, od njih mi sedam govorimo prvom, a to je Fadr enehu la ilaha illallah, znaje da nema Boga osim Allaha. A ovdje radimo pod značenje te riječi. Zbog ovih stvari Allah stvorio nebesne zemlje. Ljude sve. I ono je došlo u naredbi fa'alan ennehu la ilaha illallah. Reci da nema Boga osim Allaha. Znaj, stvari znaj, neku kud nego fa'alan, znaj da nema. A ovdje znaj, kad bi sam slišenac je, far svakom čovjeku, da ovo spozna. Da ovo la ilaha illallah znači da se ti, jer to znači da ti s ovim šehadetom nakon što ga sa tim svojim čistim teuhidom, priklanjaš se nekom ko ne zna to gospodara. To je znak da ni ti ne znaš la ilaha illallah. <laughs> to znači, jednostavno, jer ti da znaš šta je la ilaha la i sve ono što, ta, što taj šehadet, što mu prijeti da ga nakrni, da ga razvali, ako ti to pustiš, ti onda ne znaš što znači la ilaha ila. I sada, u, a sljedeći, znači, a druga stvar, zamisli da ti ovaj šehadet, <clears throat> i to je veća klopka u kojoj mnogi upadaju, da ovaj la ilaha ila, hoćeš da uzdigneš, I gdje ti je da uzdigneš, slušajte me dobro sad, da bud, da, šta, jer ovo značenje la, la, la, la, nije to samo i govoriti, ono mi to znamo. Nego, ovo značenje, prvi dio, šat la, la, la, la, znanje, jeste da sa ovim šehadetom ti hoće da uzdigneš Allah u vrešnu zemlju, tako? To nam je obaveza. Fan! Da Allah da riječ bude godina. I zamisli sad, da li čovjek koji zna la, la, la, la, želi da uzniže Allahovu riječ na zemlji sa čovjekom ko meni na kraju pameti nije da uzniže Allahovu riječ na zemlji. <laughs> Nema teorije. Jer njih dvojica su šta? Isti. Nijedan ni drugi ne znaju šta je la ilaha ila Oni imaju samo asli taj šehadet osnovno. Klanjaju posle daje zekat i to je to. A šta je sa uzizanjem ovog la ilaha ila Allah? Šta je sa djeljenjem tog znanja od la ilaha ilaha? Kaže Allah se bare će otala. Inna Noća ćemo za Allahovu pomoć. Počet govoriti o šartovima la ilaha ilaha. Islam kričan kažu da ima sedam šartovi, a šta je šart, šart da bi nešto bilo ispravno. U protivnom, ako se ne ispuni, neće biti ispravno. Pa noćas kaže, prvi ćemo dio rad, a to je značenje riječi, to je poznavanja, poznavanje značenja riječi da je da je da. O ovim stvarima ne da treba govoriti 24 sata, ne da treba, nego treba učitati život. Zbog čega? Jer nepoznavanje značenja riječi La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, šta može povući za sobom? Poznavanje, to ono čest radimo, ovog šehadeta, uvodi čovjeka u džene <laughs> Jednostavno. A nepoznavanje ovog šehadeta, znači stvarno značenje, od njih ono mi sedam govorimo prvom, a to je Father, enehu ilaha illallah, znaje da nema Boga osim Allaha. A ovdje radimo pod značenje te riječi. Zbog ovih stvari Allah stvorio nebesne zemlje. Ljude sve. I ovdje ono je došlo u naredbi falen ennehu la ilaha illallah. Reci da nema Boga osim Allaha. Znaj, stvari znaj, neku kud nego falen, znaj da nema. A ovdje znaj, kad bi sam slišenac je, far svakom čovjeku, da ovo spoznam. Da ovo la ilaha ila la znači da se ti, jer to znači da ti s ovim šehadetom nakon što raspoznaš sa tim svojim čistim teohidom priklanjaš se nekom ko ne zna tu gospodara. To je znak da niti ne znaš la ilaha ila la. <laughs> to znači, jednostavno, jer ti da znaš šta je la ilaha ila la i sve ono što, ta, što taj šehadet, što mu prijeti da ga nakrni, da ga razvali, ako ti to pustiš, ti onda ne znaš što znači la ila ila. I sada, u, a sljedeći, znači, a druga stvar, zamislite, da ti ovaj šehadet, <clears throat> i to je veća klopka u kojoj mnogi upadaju, da ovaj la ila ila, hoćeš da uzdigneš, I djeti je da uzdihneš, slušajte me dobro sad, da bud, da, šta, jer ovo značenje la, la, la, la, nije to samo i govoriti, ono mi to znamo. Nego, ovo značenje, prvi dio, šatla, la, la, la, znanje, jeste da sa ovim šahadetom ti hoće da uzdihneš Allah u vriješ na zemlju, tako? To nam je obaveza. Farz! Da Allah da riječ bude godina. I zamisli sad, da li čovjek koji zna la, la, la, la, želi da uzniže Allahovu riječ na zemlji sa čovjekom kome ni na kraju pameti nije da uzniže Allahovu riječ na zemlji. Nema teorije. Jer njih dvojica su šta? Isti. Nijedan ni drugi ne znaju šta je laj, laj, laj. Oni imaju samo asim taj šehadet osnovno. Klanjaju poslije daje i to je to. A šta je sa uzizanjem ovog laj, laj, laj, laj? Šta je sa djeljenjem tog znanja od la ilaha illallah? Kaže Allah tebareke ve taala: "Illa men shahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kaže moć će samo oni koji istinu priznaju. To jest oni koji znaju. Zar može čovjek koji poznaje značenje riječi la ilaha illallah da hoda mirno po ovim zemljama, a da, mu, da se nikad nijednog momenta ne pita, subhanallah, Allah ne dozvoljava da se krade, Allah ne trpi zulum, ne da zulum, ne oni nepravdu, ne oni nevjernike, ne oni mužike, ti dođeš na dan svom pištoj tebi, tebi, u tebe. Zar ovaj šehadet kod tebe nije probudio da ti jedno, ne da ti budeš taj, nego da tom čovjeku Allah u sudi, a nije izor i nusred. Da ne bi pobrkali račune. Jer ne, znaš, ne možemo mi koristiti šerijak, ali da ne ostvarivanje svojih strasti, nešta. Ne. Nego do taj, što je na graničnoj policiji, kažeš mu, slušaj čovječe, danas je smjena, ti više nisi na dužnosti, dok ćeš početi hlanjati. I kad je halifa kaže, drug će je malo, da čuvamo svoje granice u ribatu, ali na više, kad najidje musliman sa bradom, da spustiš tu policiju i tekako, a na ovamo s lijeve strane, samo traka za mušike. To je njihova traka. I on tamo idu. A ova velika to za muslimane. To sve sluši, skloni. Ovo je znači jela ila ila. A ne da sjedneš i da ti imaš dobru plat, imaš pojest, imaš popit, Allah te uputio, I ti sjediš u svojoj kući i kao samo ćeš, ne možemo, šta ćemo, kućemo, njih je trojica, njih je pet. Jedan iskren kad uputi Allahu dobu, znaš šta može uraditi? Znate šta može uraditi? Može čudo napraviti. Jedan iskren. Jedan, samo, samo jedan Allahu dobu. Ako iskren, i on digne ruke, kaže gospodar moj, draža mi je smrt od ovog što on mi ne radi. Pomozi me da je da i srdarci. Nikad nisi izgubio. A sve ovo radi kod tebe ovaj šehadet. La ilaha ila la. U protivnom, onaj ko ne zna, ne zna stvarno značenje ovog šehadeta la ilaha ila la, kako će se takav boriti za uzidanje ovog la ilaha ila la? <laughs> kako će kad ne zna? Jer on ne zna ili neće da zna. Jer bit našeg stvaranja na ovoj zemlji jeste šta? Ono što su svi poslanici govorili. Vjerovjetiti, svi su govorili šta? Kažu, ja kao mi abudullah i malekom min ilahim vajru. Kaže, o narode moj. Noća ćemo za lahom pomoći. Počeš govoriti ušartom na la ilaha ila la. Islam sličanci kažu da ima sedam. Šartovi, a šta je šart, šart da bi nešto bilo ispravno? U protivnom, ako se ne ispuni, neće biti ispravno. Pa noćas kaže, prvi ćemo dio rad, a to je značenje reči, to je poznavanja, poznavanje značenja reči da ilaha ila la. Ila ovim stvarima ne da treba govoriti 24 sata, ne da treba, nego treba učita život. Zbog čega? Jer nepoznavanje značenja riječi La ilaha ila la, Mohamed Rasulullah, šta može povući za sobom? Poznavanje, to će stradimo ovog šehadeta, uvodi čovjek u dženet <laughs> Jednostavno. A nepoznavanje ovog šehadeta, Znači stvarno značenje, ovdje ono mi sedam govorim o prvom, a to je Fadar enahu la ilaha ilaha, znaj da nema Boga osim Allaha. A ovdje radimo po značenje te riječi. Zbog ovih stvari Allah stvorio nebesne zemlje. Ljude sve. I ovdje je došlo u naredbi Fadar enahu la ilaha ilaha. Reci da nema Boga osim Allaha znaj, stvari znaj, neku nego faran, znaj da nema, a ovdje znaj, kaže Islam svišnjenaci, je farz svakom čovjeku da ovo spozna. Da ovo da, ilaha ila la, znači da se ti, jer to znači da ti svojim šehadetom nakon što razpoznaš sa tim svojim čistim teovidom priklanjaš se nekom ko ne zna tu gospodara. To je znak da niti ne znaš la ilaha illallah. <laughs> to znači. Jednostavno. Jer ti da znaš šta je la ilaha illallah i sve ono što ta, što taj šehade, što mu prijeti da ga nakrni, da ga razvali, ako ti to pustiš, ti onda ne znaš što znači la ilaha illallah. Ne sada? U, a sljedeći, znači, a druga stvar, zamislite, da ti ovaj šehadet, i to je veća klopka u kojoj mnogi upadaju, da ovaj laj, laj, laj, laj, hoćeš da uzdigneš. I nije ti je da uzdigneš, slušajte me dobro sad, da bud, da, šta, jer ovo značenje la, la, la, la, nije to samo i govoriti, ali ono, mi to znamo. Nego, ovo značenje, prvi dio, šat la, la, la, la, znanje, jeste da sa ovim šehadetom ti hoće da utižeš Allah u vrešnu zemlju, tako? To nam je obaveza. Farz! Da Allahova riječ bude govorna. I zamisli sad, da li čovjek koji zna da je da je da želi da uzniže Allahovu riječ na zemlji sa čovjekom ko meni na kraju pameti nije da uzniže Allahovu <laughs> riječ na zemlji. Nema teorije. Jer njih dvojica su šta? Isti. Ni ni drugi ne znaju šta je la ilaha ila Oni imaju samo asu taj šehadet osnovno. Klanjaju posle daje zekat i to je to. A šta je sa uzizanjem ovog la ilaha ila Allah? Šta je sa djeljenjem tog znanja od la ilaha ila Allah? Kaže Allah te barake od ta'ala Illa men šehide bil haqi wa hum ja'lamu Kaže moć će samo oni koji istinu priznaju To je oni koji znaju Zar može čovjek koji poznaje značenje riječi la ilaha illallah, da hoda mirno po ovim zemljama, a da, mu, da se nikad nijednog momenta ne pita subhanallah. Allah ne dozvoljava da se krade. Allah ne trpi zulum, ne da zulum, ne uli nepravdu, ne uli nevjernike, ne uli mužike. Ti dođeš od dan sun, piš to u tebe, u tebe, Zar ovaj šehadet kod tebe nije probudio da ti jednom, ne da ti budeš taj, nego da tom čovjeku, Allah u sve ne sudi, a nije izor i nusred. Da ne bi pobrkali račune. Jer ne, znaš, ne možemo mi koristiti šerijak, a ne da starivanje svojih strasti, nešta, ne. Nego da taj što na graničnoj policiji kažeš mu, slušaj čovječe, danas je smjena, ti više nisi na dužnosti, jer ako ćeš početi hladjati, i kad je pa kaže, drug će je malo, da čuvamo svoje granice u ribatu, Ali na više kad najđe musliman sa bradom, da spustiš tu policu i kako, a na ovamo s leve strane, samo traka za mušike. To je njihova traka. I on tamo idu. A ova velika to za muslimane. To sve sluši, sklonio. Ovo je značenje la ilah A ne da sjedneš i da ti imaš dobru platu, imaš pojest, imaš popit, Allah te uputio i ti sjediš u svojoj kući i kao ćeš, ne možemo, šta ćemo, kućemo, njih je trojica, njih je pet. jedan iskren kad uputio Allah u dobu, znaš šta može uraditi? Znate što može uraditi? Može čudo napraviti. Jedan iskren. Jedan, samo, samo jedan Allah u Ako je iskren i on digne ruke, kaže gospodar moj, braća mi je smrt od ovog što oni rade. Pomozi me da im da im se Nikad nisi izgubio. A sve ovo radi kod tebe ovaj šehade. La ilaha ila la. U onaj ko ne zna i ne zna stvarno značenje ovog šehadeta la ilaha ila la, kako će se takav boriti za uzidanje ovog la ilaha ila la? <laughs> Kako će kad ne zna? Jer on ne zna ili neće da zna. Jer bit našeg stvaranja na ovoj zemlji jeste šta? Ono što su svi poslanici govorili, vjerovijetiti, svi su govorili šta? Kažu, ja kao mi abudullahi malekom min ilani mairu. Kaže, o narode moj. Svi su govorili. Kaže, Allah se hranjajte. Vi drugog Boga osim njega nemate. Za značenje la ilaha ilaha, kao što mnogi danas kriju ga sebi i neće ljudi, ljudima da obznane, da im kažu ljudi, recite la ilaha ilaha, oni reći. U njima kažu nemojte pit. To je haram. <laughs> nemojte krat. To je haram. Nemojte lagati. Haram. Ili ko je džirlo, plakate, činite dobro drugima. On je prosufijski, dobro prosufijski od Jerusalema pokazati. Pozivanje. Mir, mir, niko nije kriv. A negdje nisi vidio na ovo živo pokazati. Recite la, la, la, la, da nema bodnostima la. Ne govorite neistinu jercima, svojim trojica su. Ne, lažite. Gdje su te pokazate? I e, nešto ove ne vidimo. Da ustane onaj sa čulafom, da kaže, Filciju, stani malo, rođiti danas je svima kamera, svima. Ina alhamdulila, tako, tako, tako, tako. Ovako je radio, lao daj dajma lecela, nula lecela, i ja mora. Hvala, nema druge. Reste na kraju, lao sviđenje. Svijena, svijente me, jesme, brigi. Nego je najmudriji da budeš mušik. <laughs> Jel da? To je najmudriji. I da, dan je onda ti, dok nisi počeo tucati, a ja sa njim nisi prošao dok mu nisi pošao čestitak i onda te Allah iskuša da uđeš na njihove grobove pa im se moliš. Eto, sad. Što? Prepustio te Allah njima. Ti znaš da la ila ila la nemaš ti pojma. Jer za la ila ila la se daje glava, braćo. Za ovo la ila ila la daje se sve. Kad uzviš se mi kaže ti metima svojim životima svojim. Ho, drago jedno i drugo. Osim njegovom robu. Mi hoćemo i metke, hoćemo i živote, ali žene. Mi <laughs> nećemo ovdje. Hoćemo ovdje, ako dođe dobro, handula. Ako ne dođe, opet dobro, handula. Jel, šta ima ovdje? Jer mi živimo za la i la i la. Zašto? Zato što smo ga spoznali. I čim ovo spoznaš, nema tu više igre ni kocke. Jel da? Vidi i kaže mi trojica samo, eno, nibe, pisao je vam, upućeno i vama. Odgovorit ćemo inša Allah ta'ala, dat ćemo im odgovor, lažu Allah mi na Allahu poslanika sallahu sallam. Da li je lažu? Pa ne, znaš to, suštini ono, nije pogrešno. Ali... I oni kažu bez potrebe. Imamo potrebe. Ne, ne, to je, pa- ne treba im dozvol da tako razgovaraju, ne, ne, na to ne nasjerati. Oni onda drugu stvar govore, oni govore onda da ova zajednica koja predstavlja islam muslimane je zajednica kakva je bila u vrijeme poslanika sallahu sallam. Isti normalno. To oni govori. To su teške riječi. Veoma teške riječi. Ali ne. Zatim kaže, u tom šehadati, ono je prvi šart, prvi šart koji podrazumijeva negaciju obožavanja bilo koga osim Allaha te barek. Govorimo o našim šartovima, la ilaha ila koji su došli, prvi šart, a to je znanje. Znanje poznavanje te riječi. Znači, la ilahe. La je negacija. Nema ilah je Bog u arabskom. Nema drugog ilaha, ni jednog, kad kažeš la u arabskom, tačka. Nema drugog božanstva i Allah. Osim Allah. I kad ovo kažeš, ako si spoznao ovo, da li je čovjek koji nema li uopšte da Allah Noća ćemo uz Allahovu pomoć. Počeš govorit o šartovima la ilaha ila la. Islam sličan ti kažu da ima sedam. Šartovi, a šta je šart, šart da bi nešto bilo ispravno? U protivnom, ako se ne ispuni, neće biti ispravno. Pa noćas kaže, prvi ćemo dio rad, a to je značenje riječi, to je poznavanja, poznavanje značenja riječi da ilaha ilaha. Ovim stvarima ne da treba govoriti 24 sata, ne da treba, nego treba naučiti život. Zbog čega? Jer nepoznavanje značenja riječi la ilaha ilaha, Mohamed Rasulullah, šta može povući za sobom? Poznavanje, to će sradimo ovog šehadeta, uvodi čovjeka u džene ljudi. Jednostavno. A nepoznavanje ovog šehadeta, znači stvarno značenje, ovdje ono mi sada govorim o prvom, a to je Fadar enehu ila ila ila Znaj da nema Boga vasim Allaha. A ovdje radimo po značenje te riječi. Zbog ovih stvari Allah stvorio nebesne zemlje. Ljude sve. I ovdje je došlo u naredbi Fadar enehu la ila ila Allaha. Reci da nema Boga osim Allaha. Znaj, stvari znaj, neku da go falam, znaj da nema, a ovdje znaj, kaže Islam Hrišćanaci, je far svakom čovjeku da ovo spozna. Da ovo la ilaha ila la, znači da se ti, jer to znači da ti svojim šehadetom nakon što razpoznaš, sa tim svojim čistim teohidom priklanjaš se nekom Ko ne zna to gospodara? To je znak da niti ne znaš la ilaha illallah. <laughs> to znači. Jednostavno. Jer ti da znaš šta je la ilaha illallah i sve ono što ta, što taj šehade, što mu prijeti da ga nakrni, da ga razvali, ako ti to pustiš, ti onda ne znaš šta znači la ilaha illallah. I e sada, A sljedeći, znači, a druga stvar, zamisli da ti ovaj šehadet, i to je veća klopka u kojoj mnogi upadaju, da ovaj laj, laj, laj, laj, hoćeš da uzdigneš. I nije ti je da uzdigneš, slušajte me dobro sad, da bud, da, šta, jer ovo značenje laj, laj, laj, laj, nije to samo i govoriti, ali mi to znamo. Nego, ovo značenje, prvi dio, šatla, laj, laj, laj, laj, znanje, jeste da sa ovim šehadetom ti hoće da utižeš Allah u vrešnu zemlju, tak. To nam je obaveza. Fal! Da Allah da riječ bude godina. I zamisli sad, da li čovjek koji zna da je da je da želi da utiže Allah u na zemlji sa čovjekom kome ni na kraju pameti nije da utiže Allah u vrešnu zemlju. <laughs> Nema teorije. Jer mi gojica su šta? Isti Ni jedan ni drugi ne znaju što je la ilaha ila Allah. Oni imaju samo asim taj šehadet osnovno. Klanjaju posle da je zekat i to je to. A šta je sa uzizanjem ovog la ilaha ila Allah? Šta je sa djeljenjem tog znanja od la ilaha ila Allah? Kaže Allah te barake od ta'ala. Illa men šehide bil haqqi wa hum ja'lamu. Kaže moć će samo oni koji istinu priznaju. To je oni koji znaju. Zar može čovjek koji poznaje značenje riječi la ilaha la da hoda mirno po ovim zemljama a da, mu, da se nikad nijednog momenta ne pita subhanallah Allah ne dozvoljava da se krade Allah ne trpi zulum ne da zulum, ne voli nepravno ne voli nevjernike, ne voli mužike ti dođeš od rana sun pištoj u tebe, u tebe. Zar ovaj šehadet kod tebe nije probudio da ti jednom, ne da ti budeš taj, nego da tom čovjeku Allah u sve ne sudi, a nije izolin u sred. Da ne bi pobrkali račune. Jer ne, znaš, ne možemo mi koristiti šerijak, a ne da stvarivanje svojih strasti, nešta, ne. Nego da taj, što na graničnoj policiji kažeš mu, slušaj čovječe, danas je smjena, ti više nisi na dužnosti, jer ako ćeš početi hladati, I kad je halifa kaže, drugčije malo, da čuvamo svoje granice u ribat, ali na više kad najđe musliman sa bradom, da spustiš tu policu i kako, a na ovamo s leve strane, samo traka za mušike. To je njihova traka. I on tamo idu. A ova velika to za muslimane, to sve sluši, sklonio. Ovo je značenje la ilaha illallah. A ne da sjedneš i da ti imaš dobru plat, imaš pojest, imaš popit, Allah te uputio i ti sjediš u svojoj kući i kao se učiš, ne možemo, šta ćemo, kućemo, njih je trojica, njih je pel. Jedan iskren kad uputi Allah u dobu, znaš šta može uraditi? Znate šta može uraditi? Može čudo napraviti. Jedan iskren. Jedan, samo, samo jedan Allah u ako iskren i odigne ruke, kaže gospodar moj, draža mi je smrt od ovog što mi ne žade. Pomozi me da i da i srtarci. Nikad nisi izgubio. A sve ovo radi kod tebe ovaj šehade. La ilaha ila la. U protivnom, onaj ko ne zna i ne zna stvarno značenje ovog šehadeta la ilaha ila la, kako će se takav boriti za uzidanje ovog la ilaha ila <laughs> Kako će kad ne zna? Jer on ne zna ili neće da zna. Jer bit našeg stvaranja na ovoj zemlji jeste šta? Ono što su svi poslanici govorili, vjerovijetiti, svi su govorili šta? Kažu, ja kao mi abudullahi malekom min ilahim vajru. Kaže, o narode moj, Svi su govorili. Kaže, Allahu se kranjajte. Vi drugog Boga se njega nemate. Za značenje la ila ila la, kao što mnogi danas kriju ga sebi i neće ljudi, ljudima da obzrani, da im kažu ljudi, recite la ila ila la, oni reći. U njima kažu, nemojte pit. To je haram. <laughs> nemojte krati. To je haram. Nemojte lagati. Haram. Ili koje džirlo plakate, činite dobro drugima. On je prosufijski, dobro prosufijski od jednostavne plakate. Pozivanje, nije, nije, niko nije kriv. A negdje nisi vidio na ovo džirlo plakati. Recite la, la, la, la, da nema bodnostima la, ne govorite ne neistinu jednostima svojim trojica su, ne, lažite. Gdje su te plakate? I nešto ovdje ne vidimo. Da ustane onaj sa čulafom, da kaže, čim ti ustali malo, rođi ti danas, je svima kamera, svima, ina alhamdulila, tako, tako, tako, tako, ovako je radio, lao poslaniki, daj na vesela, nula vesela, i ja ura. Hvala, nema drugi. Reste, daj, daj, lao sviđenje. Svijena, svijente me, jesu, drugi. Nego je najmudriji da budeš mušik. Jel da? To je najmudriji. I dan, dan je onda ti, dok nisi počeo tucati ajat sa njim se prošli. Dok mu nisi počeo čestitati i onda te Allah iskuša da uđeš na njihove grobove pa im se moliš. Eto sad. Što? Prepustio te Allah ljubu. Ti znaš da la ila ila ila nemaš ti pojma. Jer za la ila ila ila se daje glava, braćo. Za ovo la ila ila ila zaista sve. Kad uđeš se mi kaže ti metima svojim životima svojim. Ho, drago jedno i drugo osim njegovom robu. Mi hoćemo i mjeti, ali ćemo i živote oliđene. Mi <laughs> nećemo ovdje. Hoćemo ovdje, ako dođe dobro, handula. Ako ne dođe, opet dobro, handula. Jel, šta ima ovdje? Jer mi živimo za la i la i la. Zašto? Zato što smo ga spoznali. I čim ovo spoznaš, nema tu više igre ni kocke. Jel, vidi i kaže mi trojica samo, eno, nibe pisao je vam, upućemo i vama. Odgovorit ćemo inša Allah, tjela. daćemo im odgovor. Lažu Allah mi na Allahu poslanika sa ovim sredom. Dalje lažu. Pa ne, znaš to, u suštini ono, nije pogrešno. Ali, oni kažu bez potrebe. Imamo potrebu. Ne, ne, to je, pa. ne treba im dozvol da tako razgovaraju. Ne, ne, na to ne nasjedam. Oni onda drugu stvar govore. Oni govore onda da ova zajednica koja predstavlja islam muslimane je zajednica kakva je bila u vrijeme poslednika Salusana. Isti normalno. To oni govori? To su teške riječi. Veoma teške riječi. Ali ne. Zatim kaže, u tom šehadati, ono prvi šart, prvi šart koji podrazumijeva negaciju obožavanja bilo koga osim Allaha Tebara, kada govorimo o znači šartovima la ilaha ila rabovi koji su došli prvi šart, a to je znanje. Znanje, poznavanje te riječi. Znači la ilaha. La je negacija. Nema ilaha, je Bog u arabskom. Nema drugog ilaha, ni jednog, kad kažeš la u arabskom, tačka. Nema drugog božanstva ila Allah. Osim Allah. I kad ovo kažeš, ako si spoznao ovo, Da li je čovjek koji ne mari uopšte da Allaha... Noća ćemo za Allahovu pomoć. Počet govorit o šartom Allaha i laj da vada. Islam sličenosti kažu da ima sedam. Šartovi, a šta je šart? Šart da bi nešto bilo ispravljeno. U protivnom, ako se ne ispuni, neće biti ispravljeno. Pa noćas kaže, prvi ćemo dio rad, a to je značenje riječi, to je poznavanja, poznavanje značenja riječi da ila ila la. O ovim stvarima ne da treba govoriti 24 sata, ne da treba, nego treba učiti život. Zbog čega? Jer nepoznavanje značenja riječi La ilaha ila Allah, Muhammed Rasulullah. Šta može povući za sobom? Poznavanje, to ono će stradimo, ovog šehadeta, uvodi čovjeka u džennet ljudi. <laughs> Jednostavno. A nepoznavanje ovog šehadeta, znači stvarno značenje, ovdje ono mi sada govorim o prvom, a to je Fadan, enehu ilaha, ila ila ila. Znaj da nema Boga osim Allaha. A ovdje radimo značenje te riječi. Zbog ovih stvari Allah stvorio nebesne zemlje. Ljude sve. I ono je došlo u naredbi fa'alan ennehu la ilaha ila Allah. Reci da nema Boga osim Allaha. Znaj, stvari znaj, nijekud nego fa'alan, znaj da nema. A ovdje znaj, kad Islam svišnjena ti je, far svakom čovjeku da ovo spoznamo. Da ovo la ilaha ila la znači da se ti, jer to znači da ti svojim šehadetom nakon što raspoznaš sa tim svojim čistim teohidom priklanjaš se nekom ko ne zna to gospodara. To je znak da niti ne znaš la ilaha ila la. <laughs> to znači, jednostavno, jer ti da znaš šta je la ilaha ila la i sve ono što, ta, što taj šehadet, što mu prijeti da ga nakrni, da ga razvali, ako ti to pustiš, ti onda ne znaš što znači la ilaha ila. I e sada, u, a sljedeći, znači, a druga stvar, zamisli da ti ovaj šehadet, i to je veća klopka u kojoj mnogi upadaju, da ovaj la ilaha ila, hoćeš da uzdigneš, I nije ti je da uzdigneš, slušajte me dobro sad, da bud, da, šta, jer ovo značenje la, ila, ila, la, nije to samo i govoriti, ali mi to znamo. Nego, ovo značenje, prvi dio, šatla, ila, ila, la, znanje, jeste da sa ovim šehadetom ti hoće da uzdižeš Allah u vrešu zemlju, tako? To nam je obaveza. Fan! Da Allah da reč bude godina. I zamisli sad, da li čovjek koji zna la, ila, ila, la, želi da uzniže Allahovu riječ na zemlji sa čovjekom ko meni na kraju pameti nije da uzniže Allahovu riječ na zemlji. Nema teorije. Jer mi dvojica su šta? Isti. Ni ni drugi ne znaju šta je la ilaha ila Allah. Oni imaju samo asim taj šehade posljedno. Klanjaju posle daj zekat i to je to. A šta je sa uzizanjem ovog la ilaha ila Allah? Šta je sa djeljenjem tog znanja od la ilaha ilaha? Kaže Allah te tabarak i ta'ala Illa men šehide bil haqi wa hum ja'lamu Kaže moć će samo oni koji istinu priznaju To je oni koji znaju Zar može čovjek koji poznaje značenje riječi La ilaha la da hoda mirno po ovim zemljama, a da, mu, da se nikad nijednog momenta ne pita, subhanallah, Allah ne dozvoljava da se krade, Allah ne trpi zulum, ne da zulum, ne voli nepravdu, ne voli nevjernike, ne voli mužike, ti duješ od dan sun pištoj tebi, tebi, u tebe. Zar ova šehadet kod tebe nije probudio da ti jedno ne da ti budeš taj, nego da tom čovjeku Allah u sve ne sudi, a nije izolen u sredu. Da ne bi pobrkali račune. Jer ne, znaš, ne možemo mi koristiti šeljak, a ne da stavljivanje svojih strasti, nešta. Ne! Nego da taj što na graničnoj policiji kažeš mu, slušaj čovječe, danas je smjena, ti više nisi na dužnosti, jedno ko ćeš početi hladjati. I kad je Halifa kaže, drug će je malo, da čuvamo svoje granice u ribat, ali na više kad najidje muslimanca bradom, da Raspustiš tu policu i kako. A na ovamo s leve strane, samo traka za mušike. To je njihova traka. I on tamo idu. A ova velika to za muslimane. To sve sluši, sklonio. Ovo je znači la ila ila. A ne da sjedneš i da ti imaš dobru plat, imaš pojest, imaš popit, Allah te uputio, I ti sjediš u svojoj kući i kao što ćeš, ne možemo, šta ćemo, kućemo, njih je trojica, njih je pet. Jedan iskren kad uputi Allah u dobu, znaš šta može uraditi? Znate šta može uraditi? Može čudo napraviti. Jedan iskren. Jedan, samo, samo jedan Allah u Ako je iskren i on digne ruke, kaže gospodar moj, draža je smrt od ovog što oni mi ne rade. Pomozi me da je da je srdac. Nikad nisi izgubio. A sve ovo radi kod tebe, ovaj šehade. La ilaha ila la. Uprotivno, onaj ko ne zna, ne zna stvarno značenje ovog šehadeta la ilaha ila la, kako će se takav boriti za uzidanje ovog la ilaha ila la? <laughs> kako će kad ne zna? Jer on ne zna ili neće da zna. Jer bit našeg stvaranja na ovoj zemlji jeste šta? Ono što su svi poslanici govorili, vjerovjetiti, svi su govorili šta? Kažu, ja kao mi abudullahi malekom min ilahi mariru. Kaže, o narode moj. Svi su govorili. Kaže, Allah se kranjajte, vi i drugog Boga si njega nemate. Za značenje la ilaha ila la, kao što mnogi danas kriju ga sebi, I neće ljudi, ljudima da obzrame, da im kažu ljudi, recite la ilaha ilaha, oni reći. U njima kažu nemojte pit. To je haram. <laughs> nemojte krat. To je haram. Nemojte lagati. To je haram. I ko je džirlo plakate, činite dobro drugima. On je prosufijski, dobro prosufijski od jednostavne plakate. Pozivanje Nije, nije, niko nije kriv. A nigdje nisi vidio na ovom živo plakati. Recite la, na, la, la, da nema bodnosti osim Allah. Ne govorite i neistinu, jer ćemo svojim trojica su. Ne, lažite. Gdje su te plakate? I e, nešto ovdje ne vidimo. Da on onaj sa čulafom, da kaže, Filciju, stani malo, rođiti danas, svima kamera, svima, ina alhamdulillah, tako, tako, tako, tako. Ovako je radio, vao poslanici, daj na vesela, nuva vesela, vija ura. Hvala, nema druge. Reste daj, daj, su daj, daj, Smjena, smijente me, jesu drugi. Nego je najmudriji da budeš mušak. <laughs> Jel da? To je najmudriji. I dan, dan je onda ti, dok nisi počeo tucati, a ja sa njim nisam prošao. Dok mu nisi počeo čestitati, i onda te Allah iskuša da uđeš na njihove grobove pa im se moliš. Eto sad. Što prepustio ta lahmina. Ti znaš da la ila ila ila nemaš ti pojma. Jer za la ila ila ila se daje glava, braćo. Za ovo la ila ila ila zaista sve. Kad uzviš se mi kaže i medima svojim životima svojim. Ho, drago jedno i drugo. Osim njegovom robu. Mi hoćemo i meti, hoćemo i živote, ali žene. <laughs> Mi nećemo ovdje. Hoćemo ovdje, ako dođe dobro, alhamdulillah. Ako ne dođe, opet dobro, alhamdulillah. Jel, šta ima ovdje? Jer mi živimo za la i la i la. Zašto? Zato što smo ga spoznali. I čim ovo spoznaš, nema tu više igre ni kocke. Ja da? Vidi i kaže mi trojica samo, eno, Nibber, pisao je nam, upućemo i vama. Odgovorit ćemo inša Allah teala, daćemo im odgovor, lažu Allah mi na Allahu oposlanika sallam sallam. Dalje lažu. Pa ne, znaš to, suštini ono, nije pogrešno. Ali... I oni kažu bez potrebe. Imamo potrebu. Ne, ne, to je, ne treba im dozvoliti da tako razgovaraju, ne, ne, na to ne nasjedam. Oni onda drugu stvar govore, oni govore onda da ova zajednica koja predstavlja islam muslimane je zajednica kakva je bila u vrijeme poslednika sa Lusana. Isti normalno. To oni govore. To su teške riječi. Veoma teške riječi. Ali ne, Zatim kaže, u tom je ono prvi šart, prvi šart koji podrazumijeva negaciju obožavanja bilo koga osim Allaha Tebara, kada je tala, govorimo o znači, šartovima la ila ila la, koji su došli prvi šart, a to je znanje, znanje, poznavanje te riječi. Znači, la ilahe, la je negacija, nema ilaha je Bog u arabskom Nema drugog ilaha, ni jednog, kad kažeš la u arabskom, tačka. Nema drugog božanstva ila Allah. Osim Allah. I kada ovo kažeš, ako si spoznao ovo, da li je čovjek koji nema li uopšte da Allah